İnşallah o kiçik risalənin dərsini edəcəm inşallah. Deməli, Şeyhül İslam Əl-İmamül Mücəddid Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah risalənin başında buyurur ki, İ'ləm ənən nəvəqidəl İsləmu əşərətü nəvəqid. Bil ki, İslamı pozan əməllərin sayı olmur. Şeyx cümlənin başında bilməyi əmr edir. İ'ləm. Və şeyxin risalələrinin demək olar ki, əksəriyyətinin başlanğıcında şeyx risalələrini bu kəlmə ilə başlayır. Ey ələm, bilməyi elmi əmr edir. Və şeyxin yazdığı risalələrin əksəriyyəti dinin əslinə, tövfidə, şirkə, dost və düşman məsələlərinə bağlı olan mövzulardır. Və şeyx risalələrinin başında bilməyi əmr etməklə Allah subhanahu və teala'nın ayətinə müvafiq olur. Necə ki, Allah subhanahu və teala dinin əslinə aid olan Lə iləhə illallah kəlməsi barəsində keçən ayətdə Muhammed surəsində buyurur ki, fəələm ənəhu lə iləhə illallah. Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Və şeyh də bu ayətə müvafiq olaraq dinin əsli ilə bağlı olan risalələrdə risalələri bu kəlmə ilə başlayır. İ'ləm, bil. Yəni, qəti şəkildə bil. bu şeyleri bilmək daha mühimdir. Elime teşvik edir Şeyhül İslam. Elm nedir? İmam el cüveyni varaqatda elime tarif edərək deyir ki, el ilmu huvə mərifətül məlum, ma huvə bi fil vaqih. Elm, bilinəsi şeyin vaqiədə olduğu kimi bilinməsinə deyilir. Yəni, bilinəsi şeyin vaqiədə olduğu kimi, tam olduğu kimi bilinməsinə elm deyilir. Və şeyh buyurur ki, Ey ələm, ənnən nəvaqidəl İsləmü əşərəti nəvaqid. Bil ki, İslamı pozan əməllər ondur. Navaqid. Navaqid nəqid sözünün cəmidir. Mənası pozan, dağıdan deməkdir. İslamı pozan şeylər. Necə ki, fiqh kitablarında, fiqh kitablarının əvvəlində təharət fəslində belə bir bab var. Navaqidir vudu, dəstamalı pozan şeylər. Və fiqh kitablarında el məhəli zikr edir ki, dəstamalı pozan amillərin birisi baş verdikdə insan dəstamazlı halından çıxaraq dəstamazsız halına düşür. Navaqidil udu, dəstlamalıq olan şeylər. Şeyh həmən kəlməni istifadə edir. Navaqidil islam, islamıq olan şeylər. Necə ki, dəstlamalıq olan şeylərdən birisi baş verdikdə, insan dəstlamazlı halından çıxıb dəstlamasız halına qayıdır. İslamı pozan əməllərdən birisi baş verdikdə, insan müsəlman halından çıxır, şirk küfr halına qayıdır. Və şeyh buyurur ki, İslamı bozan şeylərin sayı 10-dur. Və bu o demək deyil ki, İslamı pozan şeylərin sayı yalnız ondan ibarətdir. Yəni, nə 11-dir, nə də 9. Sadəcə olaraq şeyh öz dönəmində öz dəvəti əsnasında insanlarda gördüyü ən çox əməllər, İslamı pozan əməllər bu əməl, bu əməllər olur. Və ona görə bu 10 əmələ daha əhəmiyyət verərək İslamı pozan şeyləri bu, bu 10 əməl olaraq zikr edir. Və bu da Rəbbani alimlərin sifətlərindəndir ki, öz zamanlarında yaşadıqları ən çox işlənən şirk, küfür nədirsə o şirkdən, o küfürdən danışırlar. Ancaq e, azdıran insanların sifətləri isə yaşadıqları zamanada ən çox edilən şirk, küfür nədirsə o şeylər barəsində danışmırlar. Başqa şeylərdən danışırlar. Və şeyxin zikr etdiyi bu 10 İslam pozan əməl şeyxin dönəmində olduğu kimi bu gündə ən çox edilən şirk küfür əməllərdir. Və şeyx sonra buyurur ki, Əl-əvvəl birinci İslamı pozan əməl əş-şirku fi ibadətilləhi təalə Allah subhanə və tealənin ibadətində şirk etmək. Sonra iki ayət zikr edir şirk edən kəsin dünya hökmü və ikinci ayət şirk edən kəsin ahirətdəki hökmü. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur Nisa surəsinin 48-ci ayətində İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Al-ayə. Şübhəsiz ki Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamır. Bundan aşağı olan günahı isə istədiyi kəsə bağışlayır. Və bu şirk edən kəsin müşrikin dünya hökmüdür. Şirk bağışlanmır. İkinci ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İnnəhu mən yüşrik billəhi fəqəd hərramallahu aleyhil cənnə və məvəhun nəru və məliz zaliminə min ənsar. Şübhəsiz ki, Allaha şərik qoşan kəsə Allah cənnəti haram etmişdir. Və o kəsin yeri cəhənnəmdir və orada əbədi qalacaq. Zalimların heç bir köməkçisi yoxdur. Və bu da şirk edən kəsin axirət hökmüdür. Ki, axirətdə şirk edən kəsin hökmü cəhənnəmdir. Və sonra şeyx misal çəkir. Və minhu əzzəbhu li qeyrilləh kəmən yəzbəhu lil cinni əv lil qabr. Necə ki, Allahdan başqasına qurban kəsmək kimi. Necə ki, cinə və qəbirlərə qurban kəsilir. Bir misal çəkir şeyx. Qurban ibadətini misal çəkir. Deməli, Quranda və sünnətdə varid olmuş istənilən bir əməl əgər Allaha ibadət sayılırsa, həmən ibadəti Allahdan qeyrisinə çevirdikdə şirk ortaya çıxır. Və şeyh bir misal verir, qurban. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək. Çünki Qurana, sünnətə görə qurban kəsmək ibadətdir. Allah subhanə və teala buyurur ki, Fasalli li rabbika vənhər Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Qul inna salati və nusuki və məhyəyə və məməti lillahi rabbil aləmin Əl-əyə, de ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah sındır. Deməli, qurban ibadətdir. Və həmçinin Quran və sünnətdə varid olmuş digər ibadət növləri. Məsələn, namaz ibadətdir, oruz ibadətdir, cihad ibadətdir, sədəqə ibadətdir, valideynlərə yaxşılıq etmək ibadətdir, zəkat vermək ibadətdir, həcc etmək ibadətdir, yoldan əziyyət verən maynəni dəf etmək ibadətdir, Qəlbi əməllər ixlas ibadətdir, təvəkkül ibadətdir, məhəbbət ibadətdir, yəqinlik ibadətdir. Bu ibadətlərdən birisini istəyir zahirdə, istəyir batində. Allahdan qeyrisinə çevirən vaxt şirk baş verir. Və Qurani Kərim də və Qurani Kərimdən qabaq nazil olmuş bütün kitablar da bu şirki yer üzərindən qaldırmaq üçün nazil edilib. Və peyğəmbərlər də buna görə göndərilib. Allah Subhanahu va Taala Nisa surəsində 36-cı ayətdə buyurur ki, "Va'budullaha və la tushriku bi şey'an." Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyə şərik qoşmayın. Allah bu ayətdə bir şeyə əmr edir, özünə ibadəti və bir şeydən sə nəhy edir, qadağan edir. O ikinci nəhy olunan şey də şirkdir. Və bütün İslam dininin, kitabların, peyğəmbərlərin göndərilməsindəki məqsəd budur. Deməli, şeyh buyurdu ki, İslamı pozan birinci əməl şirk. İbadətdə Allaha şərik qoşmaq. İkinci navaqid, İslamı pozan ikinci əməl, mən cəələ beynəhu və beynəllahi vəsaid yəd'uhum və yəsəlhumu şəfə'ə və yətəvəkkəlu aleyhim kəfərə icma'ən. Kim özü ilə Allah arasında vasitələr edər və onları dua edib çağırar, onlardan şəfaat istəyər, onlara təvəkkül edər, icma ilə kafir olur həmən kəs. Və bu da şirkdir. Duada baş verən şirkdir. Nəyə görə şeyh bunu birinci şirk olan İslamı pozan əməlin səhvində zikr etmir, bunu müstəqil şəkildə zikr edir. Çünki şeyxin dönəmində yayğın olan şirki, o şirk növlərindən birisi idi bu. Və ona görə də Şeyhül İslam bunu müstəqil olaraq təvəssüldə, vasitədə şirk etməyi müstəqil şəkildə İslamı pozan ikinci əməl kimi zikr edir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə Zümər surəsində 3-cü ayətdə buyurur ki, Ələ lillahi dinul xalis وَالَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْتِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ Halis din Allaha məxsusdur. Allahdan başqa vəlilər edənlər deyirlər ki, biz onlara ibadət etmirik. Onlar yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırırlar. Və Allah onların ixtilasda olduğu məsələlər barəsində onların arasında hökm verəcəkdir. Və Allah yalancı kafirlərə hidayət verməz. Və bu əməli, bu sözü deyən Məkkə müşrikləri barəsində Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Allah yalancı kafirlərə hidayət verməz. Deməli, bu iddiada olmaq yalandır, həmçinin də küfürdür. Üçüncü navaqıdda İslamı pozan üçüncü əməldə Şeyhul İslam buyurur ki, Mən ləm yukəffir əl-müşrikin, əv şəkkə fi kufrihim, əv səhhəhə məzhəbəhum kəfərə. Kim müşrikləri təkfir etməzsə və yaxud da onların küfrünə şək edərsə və yaxud da onların getdikləri yolu, onların məzhəblərini doğru görərsə kafir olar. Bu da İslamı podan 10 əməlin içərisində şeyhin zikr etdiyi üçüncü navaqıddır ki, insanı kafir edir müşrikləri təkfir etməmək. Müşriklər deyildikdə kimlər qəsd olunur? Əslən, kafir olan bütün tayfalar. Yahudilər, xristiyanlar, məcusilər, kommunistlər, sosialistlər və s. Əslən kafir olan bütün tayfaların hamısı bu navaqədə daxildir. Əgər birisi əslən kafir olan bir tayfanın təkfir etməzsə, Həmən kəsin özü İslamdan çıxmış saylar. Və müşrikləri təkfir etməməyin, insanı kafir etməsinin üç yönü var. Birinci yön Şeyx e, Abdülaziz Racihi Hafizahullah bu Navaqıda dəlil gətirərək deyir ki, müşriki təkfir etməyən kəs tağutu inkar etməmiş sayılır. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala ayətdə buyurur, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى Kim tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə. Şeyx buyurur ki, hər bir müşrik öz özlüyündə tağutdur. Allah subhanahu wa ta'ala da imandan öncə tağutu inkara əmr edir. Müşrikləri təkfir etməməyin insanı küfrə salmasının ikinci yönü isə bir insan əgər şirk əhlini, küfr əhlini təkfir etmirsə, təbiidir ki, onlara qarşı nisbət etməyəcək və onlarla yaxınlıq edəcək. Bu da əqidəyə aid olan vələ vəl-vərə mövzusudur. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Sizlərdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Müşriki təkvir etməyən kəs təbiidir ki, ona nifrət etməyəcək və onunla yaxınlıq edəcək və yaxınlıq dostluq etdiyi zaman da bu ayətin hökmünün altına düşərək Allah Subhanahu buyurur ki, onlar kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Yəni yenə ikinci yöndən müşriki təkfir etməmək dostluq mövzusu ilə insanı dindən çıxardır. Müşrikləri təkfir etməməyin Üçüncü yönü isə haram halal məsələsi. Bütün İslam öləması ittifak etmişdir ki, bir haramı halal etmək və yaxud da əksinə bir halalı haram etmək küfürdür. Məsələn, içki haramdır, donuz əti haramdır, ona halal deyən kəs küfr edir. Çünki Allahın haram dediyi hökmü yalanlamaqla, yalanlama küfrü ilə, təksib küfrü ilə kafir olur. Müşrikə müşrik küfür hökmü verməyən kəs haram olan bir şeyi halallaşdırmaqla da yenə küfrə girir. Və həmçinin bu navaqid e, üçüncü İslamı pozan əməl İslama intisab olan yəni özünə müsəlman deyən toplumlar hansılar ki şirk edirlər, qəbirlərə inanırlar, evliyalara inanırlar, o kəslərə də aiddir. Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvahab Durar Hüsəniyyədə başına gələn bir hadisəni zikr edir. Şeyh buyurur ki, səhrada hansısa bir yerə dəvət üçün getdikdə qabağına çıxan bir bədəvi ilə söhbətini danışır. Şeyhülislam buyurur ki, وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَهُ غَاهِدٌ مِنَ الْبَوَادِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَسَمِعَ شَيْئًا مِنَ الْإِسْلَامِ Səhrada mənim qarşıma çıxan Bədəvi və məndən İslam barəsində eşitdikdən sonra onun dediyi sözlər necə də gözəl sözlər idi. Muhammed ibn Abdülvahab deyir. Deməli, Bədəvi şeyxlə qarşılaşır, şeyx ona tövhidi anladır və tövhidi anlayandan sonra Bədəvi danışmağa başlayır və şeyx də onun danışdığı sözlərə deyir ki, onun dediyi sözlər necə də gözəl sözlər idi. Bədəvi deyir ki, Əşhədu ənnənə kuffər Şəhadət gətirirəm ki, biz kafirik. Şeyx buyurur ki, yəni huvva və cəmil bəvadi, yəni o və bütün səhrada olanlar. Və əşhədu ənnə mutatəvvi əlləzi yusammina islamən ənnəhu kafir. Və şəhadət gətirirəm ki, bizə müsəlman deyən universitet tələbəsi, məzunu o da kafirdir. Və şeyx bu iki əməlin, bədəvinin özünün özünü təkvir etməsinə və ona müsəlman deyən onların elm əhlinə İkisinə bir yerdə kafir deməsinə nədir? Və mə əhsənu mə qaləhu. Onun dediyi sözlər necə də gözəl sözlər idi. Deməli, bu şeyxin həyatı açıq aydın görsədir ki, şeyx bu navaqıdır, İslam'a intisab olub, Lə iləhə illallah deyib, namaz qılıb, oruç tutub, zəkat verib, həcc edən, lakin qəbirlərə ibadət edən kəslərə də aid edir. Və həmçin onlara müsəlman deyən kəslərə də buna aid edir. Və bu navaqıd e, deməli, şeyxin zikr etdiyi bu, İslamdan çıxardan üçüncü əməl idi. İslamdan çıxardan dördüncü əməl. Şeyx buyurur ki, Mən iqtəqədə ənə hökmə qeyrən nəbi sallallahu aleyhi səlləm əkməlu min hökmihi, min hədyihi. Əv ənə hökmə qeyrəhu əhsənu min hökmihi. Kəmən yufaddilu hukmu tavagit alə hukmihi fəvə kəfir. Kim etiqad edərsə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yolundan daha kamil bir yol var. Və yaxud da kim etiqad edərsə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hökmündən daha yaxşı bir hökm var. Necə ki, şeyh buyurur, tağutların hökmlərini Allah Rəsulunun hökmünün üzərinə fəzilətləndirirlər. Kim belə etiqad edərsə kafir olar. Çünki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin Allahdan aldığı hökm, Allah subhanahu və taalanın şəriəti bütün İslamdan qabaq olan şəriətləri, hökmləri nəsx edib. Və buna iman gətirmək imanın əslindəndir. İmanın sıhhat şərtlərindəndir. Ki, insan səcdənin, rükunun Allahdan başqasına yönəldilməsinin şirk olduğuna inandığı kimi, Allahın hökmündən başqa bir hökmün də olduğuna, onun daha yaxşı olduğuna və yaxud da şəriətlə bərabər olduğuna inanmaq da eynən həmən bir şirkin çeşidlərindəndir. Quran-ı kərimdə Allah subhanahu və teala buyurur ki, İnəl hukmu illə lillah, hökm yalnız Allahındır. Vallahu yahkumu la muaqqibə li hukmihi. Hökmü verən Allahdır və Allahın hökmünün ardında heç bir hökm yoxdur. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, sənin Rəbbinə and olsun. Allah subhanahu wa ta'ala özü özünə and içir. Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar aralarında baş verən məsələlərdə səni hakim etməyincə və verdiyin hökmlərə öz nəfslərində sıxıntı duymadan boyun əyməyincə iman gətirmiş sayılmazlar. Deməli, Allah subhanahu wa ta'alanın hökmünə iman gətirmək imanın əsli hissəsindəndir, imanın sıxhat şərtlərindəndir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Ələm tərə iləl-ləzina yəd'umunə ənəhum əmənu bimə undilə iləykə və mə undilə min qablikə. Yuridunə ən yətəhəkəmu iləl-tağud və qad umiru ən yəkfuru bihi və yuridu şeytanu ən yudilləhum dələlən bə'idə. Gördün mü o şəhətləri? sənə və səndən qabaqki nazil olan kitablara iman gətirdiklərini iddia edirlər və sonra isə tağutun hökmü ilə mühakimə olunmaq istəyirlər. Hansı ki, onlara əmr edilmişdi ki, onu inkar etsinlər və şeytan onları uzaq bir azğınlığa salmaq istəyir. Deməli, bu dördüncü navaqıd kim Allahın hökmündən başqa bir hökmün keçərli olmasına, şəriətdən daha yaxşı olmasına, şəriətə bərabər olmasına və yaxud da hökmlərlə hökm verməyin caiz olmasına inanarsa, həmən insan kafir olar. İnsan namaz da qılsa, zəkat da versə, Lə iləhə illallah kəlməsində desə yenə, həmən bu etiqadı ilə kafir olar. Beşinci navaqid, İslamdan çıxardan beşinci əməl, Şeyhul İslam buyurur ki, Mən əbqədə şeyən mimmə cəbihir rasul və ləv amilə bihi kəfərə Kim Rəsulun gətirdiyi bir şeyə buğz edərsə, nifrət edərsə, həmən şeyə əməl etsə də belə kafir olar. Həmən şeyə əməl etsə də belə kafir olar. Nə deməkdir? Məsələn, birisi namaz qılır, ancaq namazdan xoşu gəlmir. Və yaxud da qadın hicab geyinir, ancaq hicabdan xoşu gəlmir. Və yaxud da birisi saqqal saxlayır, ancaq saqqal saxlamaqdan xoşu gəlmir. Həmən şeyə əməl etsə də belə yenə kafir olur. Birisi cihad edir, cihad etməkdən xoşu gəlmir. Birisi sədəqə verir, ancaq verdiyi sədəqədən xoşlanmır. Həmən insan kafir olur. Dəlil Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed surətinin 9-cu ayətində buyurur ki, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyini xoşlamadılar. Allah da onların bütün əməllərini boşa çıxartdı. Və deməli, şəriətdə Allahın əmri olaraq istənilən bir əmələ buğz etmək və yaxud da xoşlanmamaq insanı kafir edir. Və bu küfür çox vaxt qadınlarda görsənir. Necə ki, bu Navaqırın şəxsiləri bunu buyururlar, elm əhli. Qadınların əksəriyyətində çox arvadlığa qarşı xoşlanmamaq var. Xoşlanmırlar qadınların əksəriyyəti bunu. Və bu təhlükəli bir şeydir. Çünki İslamda çox arvadlılıq Allah subhanahu və teala'nın ayətlə sabit olan bir hökmüdür və hər bir kəs bundan xoşlanmaqla yükümlüdür. Xoşlamamaq bunu insanı kafir edir. Lakin qadının təbiətində olan təbii qısqanclıq onu kafir etmir. Yəni, qadının təbiətində qısqanclıq var Ancaq bu qıs qısqanclıq çevrilib hökmə qarşı, şəriətdə olan bu hökmə qarşı xoşlanmamağa gətirib çıxardarsa, həmən qadın küfrə girər. Altıncı İslamı bozan əməl Şeyhül İslam buyurur ki, mən istəzə bi şeyin min dinir rasul əv səbəbillahi əv iqabihi kəfərə kim rəsulun dinindən olan bir şeyə isteyzə edərsə istəyir Allahın savabı ilə, mükafatı ilə bağlı olan bir şey olsun, istəyir cəzası ilə bağlı olan bir şey olsun. İnsan kafir olar. Allah Subhanahu wa Taala Tövbə surəsində 65-66-cı ayətlərdə buyurur ki: "Və la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu və nal'a. Qul abillahi və ayatihi və rasulihi kuntum tastahzi'un." Onlardan soruşsan, onlar deyərlər ki: "Biz əylənib vaxt keçirdirdik. De ki, Allaha, ayətlərinə, rəsuluna isteyzam edirsiniz, üzr gətirməyin, üzr istəməyin. Siz artıq iman gətirdikdən sonra kafir olmusunuz. Bu navaqıd dinə aid olan hər hansı bir, İslam'a aid olan hər hansı bir şeyə isteyzə etməyə aid olan bir əməldir. Məsələn, birisi əgər cənnətə isteyzə edər, cəhən, cəhənnəmə isteyvə edər, müsəlmanların namazını isteyvə edər, müsəlmanların geyimini isteyvə edər, həmən bu isteyvəsi ilə kafir olar. Yedinci navaqıd, İslamı boğdan yedinci əməl, Şeyhul İslam buyurur ki, Əs-sehir. Sehir. Və minhu əl-asf və sarf. Fəmən fəaləhu əvrədiyə bihi kəfərə. Və buna misal asf və sarf. Atf qadınla kişinin bir-birinə yaxınlaşması üçün edilən sehirlərə deyilir. Sarf isə qadınla kişinin bir-birindən boşanması üçün edilən sehirlərə deyilir. Fəmən fəələhu, kim bunu edərsə və yaxud da kim bundan razı qalarsa kafir olar. Allah subhanəhə və teala Bəqərə surəsində 102-ci ayətdə buyurur ki: "Və mə yuallimani min ahadin hatta yaqula innema nahnu fitnə fələ təkfur." O iki mələk heç bir kəsə biz imtahanıq, siz kafir olmayın deməmiş sehr öyrətmirdilər. Və həmçinin Allah Rəsulu İmam Əbu Davudun Əbu Hüreyrədən rivayet etdiyi hədisdə buyurur ki: "Mən ətə kahinən fəsaddaqahu bima yaqul" Fəqət kəfərə bimə unzilə alə Muhammedin. Kim bir kahinin, bir sehirbazın yanına gələr və onun dediyini təsdiqləyərsə, Muhammedə nazil olana qarşı küf etmiş olar, inkar etmiş olar. Və bu da İslamdan çıxardan 7-ci əməldir, sehir. Onu etmək və ondan razı qalmaq insanı kafir edir. İslamdan çıxardan 8-ci əməl Şeyhül İslam buyurur ki, Mudaharatul müşrikin ومعاونتهم على المسلمين müşriklərə müsəlmanların əleyhinə kömək etmək. Nə deməkdir bu? Məsələn, müsəlmanlarla müşriklərin arasında müharibə baş verir. Birisi müsəlmanların əleyhinə müşriklərə canı ilə və yaxud da malı ilə və yaxud da sözü ilə kömək edirsə, həmən kəs kafir olur. Allah subhanahu wa ta'ala Maidə surəsinin 51-ci ayətində buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, lə təttəxidul yəhudə və nəsara əvliyə, bə'duhum əvliyə u bə'd. Ey iman gətirənlər, yahudləri və xristiyanları özünüzə dost etməyin. Onlar bir-birlərinin dostudurlar. Və mən yətəvəlləhum minkum fə innəhu minhum. Sizlərdən kim onlarla dostluq edərsə, o kəs də onlardandır. Yəni, bütün təfsirçilər deyirlər ki, o kəs də onlardandır, yəni bu millətdən çıxıb onların millətinə daxil olmuşdur. Yenə Allah Subhanahu və Teala Alimran surəsinin 28-ci ayətində buyurur ki, La yəttəxidil müminunəl kəfirinə əvliyə min dunil müminin. Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost etməsinlər. Və mən yəfəl zəlik fəleysə minəllahi fi şeyin. Əgər kim bunu edərsə, Allahla o şəxsin arasında heç bir şey yoxdur. Və leysə minəllahi fi şey. Şey kəlməsi burada qeyri-müəyyən isim kimi nəkir olaraq zikr olunur. Və nəkir olan isimsə İlçilər deyirlər ki, siyaqil cümləti tufidu əl-umum cümlənin gedişatında ümumilik bildirir. Yəni, Allahla adamlar arasında heç bir şey yoxdur. Nə az, nə çox. Yəni, kafir olmuşdur. Yenə Allah Rəsulu səhiyyə hədisdə buyurur ki, Əvsəkul urəl iman Əl-müvalatu filləh Vəl-müadatu filləh Vəl-hubbu filləh Vəl-buğdu filləh İmanın ən möhkəm qulpu, ömər, deməli, imanın ən möhkəm tərəfi Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmənçilik etməkdir. Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. Deməli, 8-ci Navaqıd İslamı pozan əməl insanın müşriklərə müsəlmanların əleyhinə kömək etməsi. İslamdan çıxardan 9-cu əməl Şeyhül İslam buyurur ki, Mən i'təqədə ənə bə'dən nəs yəsəəhu əl-xuruc ən şəriəti Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Kəmə vəsi əl-xuruc كما وسع لموسى للخضر الخروج عن شريعة موسى aleyhissalam fəhəvə kafir. Kim eytiqad edərsə ki, bəzi insanların Xıdır əleyhissalamın, Musa əleyhissalamın şəriətindən çıxması icazəli olduğu kimi, bəzi insanların da Muhammed s.ə.v şəriətindən çıxması icazəlidir. Kim bu cür eytiqad edərsə, kafir olar. Sufi təriqətlərində belə inanc var, şeyxləri müəyyən səviyyəyə gəlib çatandan sonra şəriətin şəriətin məsuliyyətindən, şəriətin yükündən, təkliflərindən azad olmuş olduqlarına etiqad edirlər. Və kim budur etiqadda olarsa, küfr edər. Çünki İslam şəriəti sonunlu şəriət olaraq hər bir kəfə aiddir. Hər bir millətə, hər bir zamana, hər bir məkana və qiyamət günü insanların mühakiməsi son bu İslam şəriəti ilə olacaq. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَمَنْ يَحْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslamdan başqa bir din ardında gedərsə, o din o şəxsdən qəbul edilməz və o şəxs ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Yenə Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xitabən buyurur ki, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ İnni Rasulullah ileykum cemiyen. De ki ey insanlar mən sizin hamınız üçün göndərilmiş Rəsulam. Və mə ərsəlnəkə illə kəffətən linnəs. Səba surəsində Allah subhanahu və teala buyurur ki, biz səni insanların hamısı üçün göndərmişik. Ənbiya surəsində Allah subhanahu və teala buyurur ki, Və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin. Biz səni aləmlərə rahmet olarak göndərmişik. Deməli, Muhammed s.ə.v bütün insanlara, bütün millətlərə hər bir kəs üçün göndərilib və heç bir kəsin də bu şəriətdən kənara çıxmaq icazəsi yoxdur. Kim bu cür icazənin olduğuna eytiqat edərsə, kafir olar. İslamdan çıxardan 10-cu navaqid, İslamı pozan 10-cu əməl, sonuncu əməl, Şeyhülislam buyurur ki, Əl-İrad ən dinilləhi La yətəalləmuhu və la ya'məlu bihi. İrad üz döndərmək. Allahın dinindən üz döndərmək. Onu öyrənməmək və ona əməl etməmək. Səcdə surəsinin 22-ci ayətində Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Və men əzlamu mimmen zukkira bi ayati rabbih, summa a'rada anha. İnne minel mujrimina muntaqimun." Rəbbinin ayətləri özünə zikr olunduqda, ondan üz döndərən kəsdən daha zalim kim ola bilər? Həqiqətən biz günahkarlardan intiqam alacaq. Bu navaqıt o insanlara aiddir ki, İslama dəvət edildikdə, Allah subhanahu wa ta'alənin hökmünə dəvət edildikdə, laqeyd yanaşır. Yəni, İslamın nə haqq olduğunu təsdiq edir, nə də İslamın batıl olduğunu bildirmir. Yəni, nə təsdiq edir, nə təksib edir laqeyd yanaşır. Və bu da şəriətdə zikr olunan müstəqil bir küfür növüdür. İnsanı kafir edir. Allah subhanahu və teala bu tür insanların dünya hökmündə Quran-ı Kerim ayətində uzun qulağa bəndədir. Müdəssir surəsində Allah subhanahu və teala 49, 50, 51-ci ayətlərdə buyurur. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِدِينَ كَأَنَّهُمْ هُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْفَرَةٍ Onlara nə olmuşdur ki, onlar xatırlatmadan, zikirdən üz döndərirlər. Onlar sanki aslandan qorxub qaçan uzun qulağa bənzəyirlər. Və bu cür insanları Allah subhanahu wa ta'ala dünya əhkamında uzun qulaqlara bəndədir. Ahirətdə isə Allah subhanahu wa ta'ala bu kimi insanların kör kimi həşr, kör şəkildə həşr ol olunacaqlarını bildirir. Taha surəsində Allah subhanahu wa ta'ala 124, 125, 126-cı ayətdə buyurur. وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما هشرتني أعمى وقد كنت, وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Kim mənim zikrimdən üz döndərərsə, ona dünyada sıxıcı həyat verərəm. Qiyamət günü isə həmən kəsi kör olaraq həşr edərəm. Və həmən kəs deyər ki, ey Rəbbim, mən dünyada görürdüm, məni nəyə görə kör olaraq həşr etdin? Allah subhanahu və teala cavabında deyir ki, sənə mənim ayətlərim gəlmişdi, sən onlardan üz çevirib, onları unutmuşdun, bugün də sən unudulursan. Deməli, dindən üz döndərən kəsin dünya hökmündə Allah subhanə və teala o insanları uzun qulaqlara bənzədir, ahirət hökmündə isə onları kör olaraq həşr edəcəyini bildirir. Və bu 10 İslamı pozan əməli zikr etdikdən sonra şeyh kiçik risalənin sonunda buyurur ki, ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهادل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا وينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه Və bütün bu 10 əməlin hamısında heç bir fərq yoxdur. Bunu bu 10 əməldən birini edən kəs zarafatla etsin, ciddi etsin və yaxud da qorxusundan etsin. Yalnız ikrah halı istisna. Yalnız mukrah. Yəni, təhdid, ölüm təhdidi altında bunlardan birini edən kəs istisna. Bu əməllərdən birini kim ciddi şəkildə də etsə, zarafatla da etsə, qorxusundan da etsə, həmən kəs kafir olur. Və bunların hamısı ən təhlükəli olanlardır, şeyh buyurur və ən çox baş verənləridir. Və müsəlmana lazımdır ki, bunlardan çəkinsin, bunlardan qorxsun və bunlardan çəkinsin. Və şeyx bu 10 İslamıq olan əməlin sonunda bunları edən kəsin şəriətlə maniyəsinin təkfirdən öncə üzrünün yalnız ikrah olduğunu zikr edir. Və bu şeyxin sözü açıq göstərir ki, bu 10 əməl dinin əslinə bağlı olan əməllər olduğuna görə bu şeylərdə cəhalət üzrü, zarafat üzrü, təbir üzrü, qorxu üzrü, bu üzrlər yoxdur. Və biz günümüzdə bu 10 əməli, Muhammed ibn Abdülhabın yazdığı İslamdan çıxardan bu 10 əməli çox şərh edənlər, çox bu barədə danışanlar, dərd edənlər, xütbə edənlər görmüşük və görürük də danışırlar, Bu 10 əməli zikr edirlər, danışırlar, şərh edirlər. Bitəndən sonra deyirlər ki, bitirəndən sonra deyirlər ki, ancaq bu əməllərdən birisini biz bir kəsdə gördükdə nə edirik? Dururuq. Heç bir şey demirik, bizlik deyil. Ola bilsin ki, bilmir, ola bilsin ki, çatmayır. Laf biz bilsək də belə biz el məhli deyilik. Bunun ona çatdırılıb hökmü verilməsi üçün mütləq el məhli lazımdır. Yəni, danışdıqları şey İslamın qoyulan bu 10 əməl sanki nəyə bəndəyir? Yəni 10 əməli gözəl şəkildə danışırlar, sonda da əməlləri bir şeyə bəndəyir. Yəni deyirlər ki, yəni elə belə söhbət edirik. Danışırıq ancaq ətraflarında da milyonlarla insan həmən bu 10 əməli edir. İnanır bu əmələ, bu əməllə yaşayırlar. Ancaq oxuduqları bu dedikləri bu əməlləri tətbiqə gələndə insanlara tətbiq etmirlər. Və bu da şeyxin Muhammed ibn Abdülhabın özünün navaqıd barədə dediyi bu 10 əməlin sonunda zikr etdiyi şeyə müxalifdir. Və biz isə şeyxin məzhəbinə müvafiq olaraq, əhlüsünnə, əhlüsünnə və cəma məzhəbinə e, müvafiq olaraq bu əməlləri şirk, isteyva, şəriətə buz, təvəssül, ölülərdən istəmək, müşriklərə kömək etmək, dindən üz döndərmək bu şərtləri gördüyümüz şərtlərlə həmən hökmlərə müvafiq tələbinə uyğun olaraq şirk, küfür müamilələrini edirik. Və sonda Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, bu etdiyim zikri bizim üçün faydalı etsin və bütün müsəlmanları, həmsinin də bizi bu əməllərə düşməkdən qorusun və müsəlmanların müsəlmanların dininə, xüsusən də tövhid məsələlərinə əhəmiyyət verməklərinə müsəlmanlara Allah Subhanahu taala nəsib etsin. Və Allah Subhanahu va taaladan istəyirəm ki, bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin və bizim dəvətimizə pislik etmək istəyənlər, bizim dəvətimizə qarşı hilələr quranların pisliklərini, hilələrini onların öz başlarına gətirsin. Və Allah Subhanahu va taaladan istəyirəm ki, müsəlmanları dünyanın hər yerində izzətləndirsin, qüvvətləndirsin və müsəlmanların düşmənlərini dünyanın hər yerində məhv etsin. Və Allah subhanəhə və tealədən istəyirəm ki, Şamda olan müsəlmanlara kömək etsin və onların düşmənlərini məhv etsin. Subhanək Allahım və bihamdik əşhədə ən la iləhə illə